มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองอุกกะเวลาในแคว้นวัชี On one occasion the blessed one was living in the Wajiyan's country at Ukasela on the bank of the river Ganges ในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว โคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิด ได้กำหนึ่งถึงฤดูศาสตร์ในเดือนสุดท้ายของฤดูฝน ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือคือฝากโน้น ตรงที่ที่เป็นท่า สำหรับโคข้ามทีเดียว โคบานผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสภะคือโคแข็งแรงที่เป็นโคพ่อฝูง เป็นโคผู้นำฝูง ให้ข้ามไปเป็นพวกแรก มันได้ว่าย ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดี ต่อจากพวกแรกนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นโคใช้งาน มีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งาน มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแส แม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นโคหนุ่ม และโคสาวที่รุ่นรุ่นมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแส แม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสวัสดี ต่อจากพวกที่สามนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกลูกโค และโคที่สู้ผอม มันก็ได้ว่าย ตัดตรงกระแส แม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น โดยสวัสดีเช่นเดียวกัน ปีสุจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้น ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มัน มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดี เช่นเดียวกันก่อนนั้นปรตไรเล่า พระเหตุว่า โคบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้นโคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิด ได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ ในเดือนสุดท้ายของฤดูฝน ตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ แล้วจึงต้อนฝูงโค ให้ข้ามไปฝั่งเหนือ คือฝากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับข้ามโคทีเดียว Then the b l a z e one addressed to the pickles thus Pickles there was once a wise Maganda cowherd, who in the last month of the rainy season, in the autumn, after examining the near shore and the further shore of the river Ganges, drove his cattle across to the other shore in Vedaha country, at a place that had a fort. He made the bulls, the fathers, and leaders of the herd and the first, and they breasted the stream of the Ganges, and got safely across to the further shore. He made the strong cattle and the cattle to be tamed in the next, and they too breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore. He made the heifers and young oxen and the next, and they too breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore. Then he made the cows, and feeble cattle and the next, and they too breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore. At the time there was a tender calf just born, and being urged on by its mother's lowing, it too breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore. Why was that? Because that wise Maganda cowherd, in the last month of the rainy season, in the autumn, after examining the near shore, and the further shore of the river Ganges, drove his cattle across to the other shore in the Vedaha country, at a place that had a ford. ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นสวนะหรือพรามผู้ใดพวกหนึ่ง เป็นผู้ฉลาด เรื่องโลกนี้ ฉลาดเรื่องโลกอื่น ฉลาด เรื่องวัตตะ อันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดเรื่องวิวัตตะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมาร เป็นผู้ฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดเรื่องวิวัตตะ อันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดสำคัญบ้าถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านี้ควรฟังควรเชื่อก็นั้น จะเป็นไปเพื่อความสุข เป็นประโยชน์ เกื้อกูล แก่ชนเหล่านั้น ตลอดกาลนาน. so too pikus as to those recluses and Brahmins who are skilled in this world and the other world skilled in the Mara's realm and what is outside Mara's realm skilled in the realm of death and what is outside the realm of death. It will lead to the welfare and happiness for a long time of those who think they should listen to them and place faith to them พิสุทั้งหลาย ตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโนนโดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้น คือเราพิสุผู้เป็นรหันสิ้นอาสวะ อยู่จบประมจัน มีกิจที่ควรทำ อันกระทำแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝากกระแสแห่งมารถึงฝั่งฝากโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีเช่นเดียวกัน so too pikus just as the bulls the fathers and leaders of the herd breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore so too those bhikkhus who are arahants, with tens destroyed, who have lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached their own goal, destroyed the fetters of being, and are completely liberated through final knowledge. By breasting Mara's stream, they have gotten safely across to the further shore ปิสุทั้งหลายเหล่าโค พวกที่ใช้งานมีกำลัง และพวกที่เพิ่งฝึกใช้งาน ก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้น ได้โดยสวัสดีจันในกะฉะนั้น เราภิกษุอนาคามี ผู้เกิดผุดขึ้น ปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้น ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไป แห่งเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำห้าอย่าง แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดกระแสแห่งมาร ตรงไปยังฝั่งฝากโน้น แห่งนิพพานได้โดยสวัสดี อย่างเดียวกัน and just as the strong cattle and the cattle to be tamed breasted the stream of the Ganges and got safely across to the further shore. So too, those bhikkhus who, with the destruction of the five lower fetters, will reappear spontaneously, and there attain final nibbana, without ever returning from that world. By breasting Mara's stream, they will get safely across to the further shore. ภิกษุทั้งหลายเหล่าโครุ่นหนุ่มสาว ที่ได้ว่ายตัดกระแสแห่งแม่น้ำคงคา ก็ถึงฝั่งฝากโนนได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้น เราภิกษุผู้เป็นสกทาคามีพระความสิ้นไปโดยรอบ แห่งสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่าง และเพราะทำราคะ โทสะโมหะ ให้เบาบางน้อยลง จะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกได้ แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี เช่นเดียวกัน just as heifers and young oxen breasted the stream of the Ganges and got safely across to the further shore. So too, those people who, with the destruction of three fetters, and with the attenuation of lust, hate, and delusion, are once returners, returning once to the world to make an end of suffering. By breasting Mara's stream, they too will get safely across to the further shore ภิกษุทั้งหลายเราลูกโคและโคที่สู้ผอม ก็ได้ว่ายตรัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉะนั้น เราภิกษุผู้เป็นโสดาบันประความสิ้นไปรอบ แห่งเครื่องร้ายรัดสามอย่าง มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อปรินิพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งฝากโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกัน Just as the c o r s and feeble cattle breasted the stream of the Ganges and got safely across the further shore. So too, those pickles, who with the destruction of three feathers are stream enterers, no longer subject to perdition, bound for deliverance, headed for enlightenment, by breasting Mara's stream, they too will get safely across to the further shore. ภิกษุทั้งหลาย ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้น ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มัน ก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้น เราภิกษุผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรม คือธรรมานุสารีและผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธา คือสัานุสารี แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งโน้น แห่งนิพพานได้โดยสดดีอย่างเดียวกัน just as that tender calf just born being urged on by its mother's lowing also breasted the stream of the Ganges and got safely across to the further shore so too those bhikkhus who are Dhamma followers and faith followers, by breasting Mara's stream, they too will get safely across to the further shore.